ԵԱՀԿ առաքելությունը վաղը պլանային դիտարկում կանցկացնի Ղարաբաղի ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում։ Սարսանգի ջրային ռեսուրսների օգտագործման հարցում ԼՂՀ կառավարությունը պատրաստ է համագործակցել ադրբեջանական կողմի հետ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման եւ բանակցությունների միակ ձևաչափն է։ ԼՂՀ առողջապահության նախարարն այցելել է Ստեփանակերտի բժշկական հաստատություններ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Վաղը Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու ԼՂՀ Մարտունու շրջանի Կուրապատ կինոբնակավայրի հարավ-արևելյան ուղությամբ։ ԼՂՀ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել ադրբեջանական կողմի հետ Սարսանգի ջրային ռեսուրսների օգտագործման հարցում։ Անդրադառնալով հունվարի 26-ին Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովում ընդունված բանաձևին, armtimes.com լրատվական կայքեջի հարցին ի պատասխան հայտարարել է ԼՂՀ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Ըստ վարչապետի Բաքուն ինքն է խնդիր ստեղծում այդ առումով, չհամաձայնելով Ղարաբաղի հետ որևէ տիպի համագործակցության։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել ադրբեջանական կողմի հետ Սարսանգի ջրային ռեսուրսների օգտագործման հարցում, սակայն Բաքուն չհամաձայնելով որևէ տիպի համագործակցության, փաստացի ինքն է խնդիր ստեղծում իր գյուղացիների համար։ Երբ Ադրբեջանը պատրաստ լինի իր վերահսկողության տակ գտնվող ջրանցքը վերականգնել եւ շահագործել թե իր, թե ԼՂՀ հողատարածքների համար, այն ժամանակ ադրբեջանցի գյուղացիները զրկված չեն լինելու Սարսանգի ջրից։ Համագործակցության դռները դեռևս բաց են։ Խնդիրը զուտ տեխնիկական է, որը հնարավոր չէ լուծել առանց Բաքվի քաղաքական կամքի, նշել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Անցած տարվա համեմատ Հադրութի շրջանի հող օգտագործողները 2016 թվականի բերքի տակ ավելի շատ ցանքս են կատարել։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ինչպես նշեց Հադրութի շրջանի վարչակազմի յուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը, Շրջանում 2016 թվականի դեպքի տակ կատարվել է 9515 հեկտար ցանքս։ Կատարված ցանքերի մեծ մասը կատարվել է ագրոտեխնիկական օպտիմալ ժամկետներում։ Օգտագործողները գերակշիռ մասը սկսել են աշխատանքներ տանել աշնանացան ցանքերի տարածություններում խնանքի եւ մկտանման կուրսողների դեմ։ Պայքարի աշխատանքները տանելու համար շրջանին հատկացվել է ցոնակիմիկատներ Ըստ բաժնի վարիչի, ստացված թունաքիմիկատները շրջանի համայնքների ստացված հայտերի համաձայն բաժանվել են հողօգտագործողներին եւ ենթաշրջանային գյուղատնտես մասնագետների անմիջական մասնակցությամբ կազմակերպել են պայքարի աշխատանքներ։ Սակայն ցուցումները ցույց են տվել, որ չնայած կատարված աշխատանքների թե համայնքային եւ թե պետական պաուստային ֆոնդի բարելավողերը վարակված են մկնանման կուրսողներով։ Հաշիվ առնելով, որ ցանկերի մի մասը կատարվել է միավար հերկված տարածքներում, անհրաժեշտ է պայքար ծավալել նաեւ մոլոխոտերի դեմ։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է ձեռք բերել համապատասխան հերբիցիդներ վաղ գարնանո պայքարը կազմակերպելու համար։ Աշնանցան ցանքերի մոտ 700 հեկտարը ցանվել է սելցելի տակ թողնված տարածքներում։ Մնացած ցանքերից բարձր վերստանալու համար պետք է վաղ գարնանից սկսել ցնուցման աշխատանքները։ Շրջանում աշնանցան ցանկատարածներում խնանքի եւ մկնանման կորսոնների դեմ պայքարի աշխատանքները շարունակվում են։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանի մոտ տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն, որին հրավիրված էին հանրապետությունում գործող գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակությամբ զբաղվող ընկերությունների ներկայացուցիչները։ Արցախյան ընկերությունների արտադրության ծավալների եւ սպառման խնդիրների հետ կապված հարցերը կարգավորելու նպատակով նախարարը ցանոթացել է նրանց արտադրական հզորություններին եւ առաջարկվող տեսականուն։ Արամ Մխոյանի ցուցումով գյուղմթերքների վերամշակությամբ զբաղվող ընկերությունների ներկայացիչներն առաջիկայում կներկայացնեն իրենց արտադրանքի ծավալները, պահանջները, որոնց հաշվառմամբ եւ կներկրվի համապատասխան սերմերի քանակն ու տեսականին։ Նախարարը նշել է նաև, որ բանջարեղեն արտադրող տնտեսվարողներին կցուցաբերվի համակողմանի օժանդակություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանն այցելել է Ստեփանակերտի Հանրապետական բժշկական կենտրոն եւ Արևիկ մանկական բուժմիավորման վերակենդանացման բաժանմունք։ Առողջապահության նախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ նախարարը ցանոթացել է կենտրոնի հարևանությամբ կառուցվող ռուսկաբանական դիսպանսերի նոր շենքի շինարարական աշխատանքներին, շինարարների հետ տեղում քննարկել ընթացիկ հարցերը, մեկ անգամ եւս հստակեց վերացրել աշխատանքների կատարման ժամկետները։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում նախարար Խուշկյանը շրջել է հիվանդասենյակներով բուժ անձնակազմի հետ քննարկել արկա խնդիրները։ Նախարարը եղել է նաև Արևիկ մանկական բուժմիավորման վերակենթանացման բաժանմունքում ծանոթացել երեխաների առողջական վիճակին զրուցել ծնողների հետ։ Բուժմիավորման պոլիկլինիկական բաժանմունքում Հարություն Խուշկյանն այցելել է ակնաբուժական համակարգչային կաբինետ։ Հիշեցնենք, որ այս տարվանից նախարարի նախաձեռնությամբ արդեն գործում է կաբինետը, ինչը հնարավորություն է ընձեռում աչքերի ֆունկցիոնալ խնդիրները կարգավորել տեղում։ 2015 թվականին Ադրբեջանը շարունակել է արհամարել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների իրեն ուղված կոչերը։ Գնացել է իրավիճակի առավել սրման, ինչի պատճառով չի հաջողվել առաջընթաց գրանցել հակամարտության ղեկավարման, ինչպես նաև հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման հարցերում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 2015 թվականի տարեկան հաշվետվության մեջ։ Հաշվետ ուտարում նոր թափ են ստացել Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի կոպտագույն խախտումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին եւ Արցախ-Ադրբեջան շփման գծում, այդ թվում նաեւ մեծ դրամաչափի զինատեսակների կիրառմամբ, ինչը հանգեցրել է բազմաթիվ մարդկային զոհերի ներառյալ քաղաքացիական բնակչության շրջանում լրագրողների հետ հանդիպանը նշել է Էդվարդ Նալբանդյանը քննադատում էին ցաներ հրել տանու օգտագործում ով է օգտագործում երբ որ ասում ենք որ պետք է ստեղծել մեխանիզմ հետաքննության ոչ որ ցաներ հրել տանի է օգտագործում բոլորին էլ ակնհայտ է թե ով է օգտագործել մեծ հետաքննություններ պետք չի անել որ բարձր թե ով է օգտագործել եւ լավ էլ գիտեն երանախագահներն ով է Եվրոմիության հետ մենք պատրաստ ենք շարունակել ամրապնդել, խորացնել մեր համագործակցությունը բոլոր հնարավոր ուղղություններով նկատի ունենալով մեր հանձնառությունները այլ ինտեգրացիոն process-ներում։ Արհամարելով համանախագաների հասցեական հայտարարությունները եւ կոչերը, Բաքուն տարվա ընթացքում գնացել են նոր սադրանքների, ավելացնելով լարվածությունը շփման գծում եւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, շարունակել հիմնախնդրի կարգավորման քննարկումները այլ հարթակներ տեղափոխելու փորձերը, համանախագաների հասցեին սուր քննադատությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի խոսքով տարվա ընթացքում երկկողմ եւ բազմակողմ ձևաչափումներում Հայաստանը բազմաթիվ առ ճշմարիտներով վերահաստատել է իր վճռականությունը, շարունակելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների հետ համատեղ ջանքերը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Եթե Ղարաբաղյան հարցի պատճառով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խոշոր ընդհարում լինի, դա կհանգեցնի Ադրբեջանի միակողմանի ոչնչացմանը։ Այս մասին հայտնել է գեներալ-մայոր Արկադի Տերթադևոսյանը, կոմանդոսը։ Նրա խոսքով սա նաև շատ փորձագետների, ադրբեջանի դաշնակիցների եւ Թուրքիայի տեսակետն է։ Մենք պատերազմ չենք ուզում, բայց Ադրբեջանը կարող է սադրանքների գնալ։ Հիմք ընդունելով միջազգային իրավունքը, մենք կարող ենք հասցնել ու կհասցնենք կանխի չարված, նշել է Արկադի Տերտադևոսյանը։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովում երկու հակահայկական բանաձևերի քննարկման ընթացքը եւ քվեարկության արդյունքները պետք է առաջ բերեն Ադրբեջանի մտահոգությունը։ Չեմ կարծում, որ զեկույցներից մեկի ընդունումը կարելի է ադրբեջանական կողմի դիվանագիտական հաղթանակը համարել։ Այս մասին ասել է Կովկասի ինստիտուտի փոխնախագահ քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Նրա խոսքով չի կարելի եվրոպական ինչ-որ կառույցում խոսել հակահայկական դրամատրությունների մասին այնպես, ինչպես հակառուսական դրամատրությունների։ Այլ բան է, որ այնպիսի պետություններ, ինչպիսիք են Մոլդովան եւ Ուկրաինան, որոնց համար տարածքային ամբողջականության հարցը ցավոտ է, փորձում են աջակցություն ցուցաբերել Ադրբեջանին։ Մինասյանի կարծիքով վեհաժողովում ներկայացրած զեկույցները ամեն դեպքում որևէ լուրջ ազդեցություն չեն ունենա Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման գործընթացի վրա, անկամ եթե ընդունվեր Ուոլթերի առաջարկած այդ փաստաթուղթը։ Նրանում, որ ամերիկյան կառավարությունը որոշ մտավախություններ կարող է ունենալ Վրաստանի պետական սահմանների առնչությամբ, հիմք կարող է ծառայել ոչ թե հայ-վրացական, այլ վրաց-թուրքական սահմանը։ Նման կարծիքի հայտնել Ջավախ հայրենակցական միության նախագահ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Շիրակ Թորոսյանը, անդրադառնալով Վրաստանի սահմանների ամրացման համար, այդ թվում նաև Հայաստանի ու Վրաստանի միջև, Միացյալ Նահանգներից շուրջ 10 միլիոն դոլար Վրաստանին հատկացնելուն որովհետև վերջին շրջանում Թուրքիայի տարածքից բազմաթիվ փախստականներ, գաղթականներ են անցել Վրաստան, որոնց թվում նաև ենթադրվում է, որ իսլամական պետության ահաբեկիչներ։ Եվրաստանի համար առաջնայինը, կարծում եմ, վրաց թուրքական սահմանն է, որովհետև վրացական իշխանությունները բազմիցս բողոքել են, որ Թուրքիայի տարածքից ապօրինի ներգաղթյալներ են սողոսկում Վրաստան, այդ թվում նաև կասկածելի անձինք, ասել է Շիրակ Թորոսյանն ու ավելացրել. Չեմ կարծում, որ որ Հայաստանի սահմանի հետ որևիցե խնդիր գոյություն ունի։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի բաց պատերազմի վտանգն այժմ ավելի մեծ է, քան անցած տարի։ Այդ մասին ասել է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Նա նշել է, որ Ուկրաինայի տարածքում գտնվում է մոտ 8000 ռուս զինվոր, իսկ սահմանին կան Ռուսաստանի նոր ռազմաբազաներ, իրականացվում են զորավարժություններ։ Ռուսաստանը մեծ ներդրումներ է անում պատերազմի պատրաստության գործում, եւ մենք դրա վերաբերյալ ոչ մի բացատրություն չենք ստանում։ Պաշտպանության համար Ուկրաինայի Ուկրաինան պատրաստ է զենք ստանալ Գերմանիայից, քանի որ խոսքը եվրոպական անվտանգության մասին է, բայց առաջնահերթությունը պետք է լինի դիվանագիտական լուծումը, նշել է Պորոշենկոն։ Թուրքիայի ազգայնական շարժում կուսակցության падգամավորներից Հայատյաց Յուսուֆ Հալաչօղլուն բողոքել է, թե Դիարբեկիրի նոր քաղաքապետ Գյուլթան Քշանակի օրոք Դիարբեկիրի փողոցներին ոչ թե քրդական, այլ հայկական անուններ են դրվում։ Նա պնդել է, թե շատ սխալ է եղել քաղաքների կառավարման մասին նոր օրենքը, որը մեծ լիազորություններ է տալիս տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Թուրքիայի անդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության հայկին падգամավոր Սելինա Դողանի Facebook-յան գրառումը խիստ անհանգստացրել է թուրքազգայնականներին։ Դիարբեկիր այցելած Սելինա Դողանը Facebook-յան էջում այցի վերաբերյալ տպավորություններ էր գրել, որոնց Դիարբեկիրը նաև որպես Տիգրանակերտ էր ներկայացրել։ Այսօրվա դրությամբ ԼՂՀ տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Այս մասին տեղեկացրել են ԼՂՀ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից, հավելելով, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դժվար անցանելի են Վարդենանց, Լեռնանցկը եւ Սոտք-Խարվաճար, Գորիս-Սիսյան ավտոճանապարհները։ Մարզասերների համար Մոսկվայում ընթացող Մոսկվա Open խոշոր միջազգային շախմատային փառատոնի մասնակից հայ շախմատիստները երրորդ տուրից հետո զիջել են դիրքերը։ Գլխավոր Ա մրցաշարում հանդես եկող գրոսմայստեր Դավիթ Գևորքյանը երրորդ տուրից հետո 2.5 միավորով 22-րդ հորիզոնականում է։ Նույնքան միավոր է վաստակել Աշոտ Պետրոսյանը, ով զբաղեցնում է 29-րդ հորիզոնականը։ Առաջատարներից հայ գրոսմայստերները հետ են մնում կես միավորով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։